mang huwan, huwag mamroblema Pagka nandito na ang sagot sa suliranin ay ito Dahil mo Isa, dalawa, tatlo, dahil mo! Tumatagal ang bisa, maamo sa kulisa Kay daling gamitin, peste lilipunin Kaya kung pareho, huwag kang malulungkot Sa bisang nanunod, peste walang lusot Dymo Pesticide. Sa bisang nanunuot, peste walang lusot.